Bueno, ba, Sprint Leon taldea, Bidaso Atletiko taldearen antzera, Espainiako Atletismo Ligako orezko mailan aurkitzen da, eta bertan, mm, Miren Martin, irundarrak, korrika egiten du. Aurreko astean, lehen jardunaldian, mila bosteun metroetako proban, lau minutu eta hogeita maika segunduko denboran geratu zuen kronoa, eta proba irabazi zuen. Urtebeten minartuta, izan ostean, gogotsu eta indartsu, boltatu zen txapelketara Miren Martin. Hain zuzen ere, telefonoaren beste aldean daukagu da, Miren Martin, zer modu, zeguerdion? dion? Bai, kaixo gordion. Bueno, urte bete lehiatu egon gabe, zaia izan behar du txapelketara bueltatzea, baina ere zailagoa da, bueltatu eta garaipena lortzea. Bueno, zorionak eta nola ikusi zenuen zure burua lasterketan? Bai, bueno, eskerik asko. Bai, e, ba, azkenan, e, bueno, nahi hori joten intzan, ja, lasterketara, banekin oso ondo nengoela formaz, eta azkenan, oso entrenamendu honak egiten ari nintzen, baina hori, ba, nera ja urte bat kompetitu gabe, lesioen gatik, e, eh, bueno, baita pandemiaren gatik, jutu nintzen, ba, gogopia batekin, eta banekin lasterketa ona egiteko, egiteko, egiten, egin nareko nuela. Eta, eta hori, ba, horrela, lasterketa oso ondo aterazan, e, eh, lehenengo posto lortu nuen, eta, eta oso kontenago horregatik. Miren, eta gelditu zinen, bueno, hogeita iru urte zazpiko europeoko minimoa lortzeko bederatzi segundotara. Bueno, e, ez dut esango urrats batera aukazula, baina urbilduzu. duzu. <laughs> ez da horroti, e, elburua, elburua bat izan daiteke. Baina, bueno, orain, e, hori ba, entrenatzea da ni elburua, nire marka hobetzea, eta gero ja ikusiko daba urbiltzen naizen minimara edo ez, baina bai, bueno, elburua hor presente dago. Bueno, ez dakite eh, eh, presioa, alde honetatik e, gorrotxategi eh, beste kiloaria bezala, piraguista bezala, e, urte, bat, bat, urte baten ondoren berriz goi mailara iritsi eta berak bai lortu du Europerko Europan e, Europako txapelketa parte hartzeko, baina zuk dik mm, tarte hori duzu, baina alata guztiz ere emaitza zoragarria da, eta gora ipatzekua. kirol oso, oso horra da atletismoa alde horretatik, eta lasterkarea eta mail horretan, eh, mila bosteunekoetan. Bai, azkenan, geritu dintzen hori, ba, nire markatik oso sobertu, eta, bueno, nik uste dut orain nire marka egiteko, e, bueno, obetzeko e, e, goena nagoela, hori, ba, entrenamenduak oso ondari dira teratzen, eta urrengo e, kontroletan eta txapelketetan ikusut, ba, nire marka obetzeko tres nagoela, eta, eta hortala entrenatzen ari nahi zarain token. Ez dakit, eh, bidaso, bidasoako marka hobetu duzun edo ez, historiko, ez dakit, aipatu dizuten edo ez, edo... Ba, ez dakit. Uste du, begiratu behar dugu hori, ez, eh, zehaztu behar dugu, eh? Begiratu behar dugu. Nik uste ba, dut ez, eh? Ez, lau oitam, ez, eh? Bueno, bueno, ikusetan... <laughs> Hortxe bilikoa. Eh, hortxe bilikoa, eh? Ba, mi... bilikoa dari, bai, baina ez dakit. Aizu, miren, eh, zenbat urte dara matzazu esprint lehonen, ba, hor lehiatzen? Ba, esprinten e, iru urtea, oda nire iru urtea. E, lehenengo urtean, egon nintzen, 2000 eta egon nintzen eh, superamara, eta greia aldatu nintzen, eta torri nintzen esprinera. Eta dara hiru iru urte. Eta zer dela eta egin zenuen aldaketa hori? Ba, azkenan etorri nintzen, hori, leonera ikastera, entrenatzera, eta azkenan hemen e, oso talde polita, eta esken izidaten, ba, e, klubera etortzea, eta esan, ba, ba, eta azkenan oso, oso kontenago, oso talde polita dugu, eta Hori, ba, lehen gurtean, bueno, duela bi lortu genuen orezko maiare gotzea, eta ta hor gaude oso konten gaude. Ba, eh, Leon, kapitala berezia ere, e, kirol aldetik eh, errastasun handia dituela, aipatu behar dugu. Bai, bai, bai. hori, mm. gora ipatzeko da, eta, bueno, gipuzkoan bertan, donostia, noski baiet, baino, ez da gauza bera, eta zure ikasketa ere, ba, o, kirol aldetik dihoazte. Bai, hemen azkenan dugu hori, ba, alto rendimenduko zentro bat, eta baita ditugu bi atletismoko pista. E, Unibertsitatea daka atletismoko pista bat, baina hor, bueno, ia ez du entrenatzen, baina, bueno, bai dakagu pista bat hor, eta gero ja, ba, beste pista entrenamendok egiten ditugun lekuan. Eta hori, bazkenean ba, e, alto zentroan ba, baditugu medikuak, e, psikologa, fisioak, eta, eta, ba, eta oso oso ondo dago zentroi bai. Eta, miren, zer moduzkoa da, ba, bueno, zure sorterritik, ez etzera oso urrun joan, baina, bueno, ordu utxo batzuetara, e, ba, bueno, ikasi, e, bueno, imaginatzen dut ikasketetan ere praktikak izango dituzula, bai. entrenatu, nolakoa da bizit, bizimo hori? Ba, hori, etorri nintzen, ja, e, duela urte eta lehenen urtean bai izan zen aldaketa handia, eta nabaritzen duen, baina oso gustara egon nintzen lehenengo egunetik, E, lehenengo urtean egon nintzen erresidentzia batean, Ordan ba, hor lagunak egin ditun eta egia ba, ba oso errez e, egokitu nintzen onera, bai unibertsitaten eta bai e, entrenamenduko taldean adibidez, oso ondo oso ondo sartu nintzen aziratik eta, ta oso gustoran hau egia zen emele Bueno, ala eta zera, hau ez da piraguako kontua, nahi dut esan ez, baino lasena ipatu izan dugu askotan, eh, e, arraunariak eh, edo mm ba, ba, ez izaten da, sebilan alde batetik, bainola lasen besta Baino alde, alde horretatik ere, ba, presio hori nabaritzen da. Ala eta guzti zera, epatu dezagun, Leon ba, oso erosoa dela, hiri erosoa. Baina ala eta mm. guzti zera, presio hori pentsatzen dut nabaritzen dela, ezta? Bai, azkenean ari nabaritzen da. Ni etorri nintzen ondea Leonera, e, eh, beka bat nuelako azkenean. osea mm. nintzen jun gazteizera inefikaztea, eta ezken izidaten ondea Leonera etortzera, beka batekin, hori barre eh, sartzeko, eta bar, eta azkenean, ba, hori, ba, presioa hor dago, bai dago. Baina, bueno, azkenan gero ja gokitzen zara, etortzen zara onera, eta gero ja entrenamenduak eta dena taldearekin, azkenan, ez daki, beste mundu bada, ez da, ez da, ez da, ordenbora guztian presioarekin, eta, eta dena, ordan, bueno, ez daki, nik uste ondo egokitu nahi zela nera, eta presioa ez da, ez zen izan arazo ba, nik uste Ba, duzu, ordan, guztoko bat duzu presioara. Eh, eh, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ah, ez, <laughs> Bueno, baina, ala ere, presioa izan dela ez, lehenengo, lehenengo aukeran, presio guzti hori nola kendu zenuen, sekulako lasterketa eginez. E, Miren, e, orain buruan onduzu, non kokatzen duzu zure burua, edo zeintzuk dira zure helburuak aurtengo moraldian? Ba, a ber, e, eh, elburu hori nagusia da, ba, nire marka hobetzea eta entremendokin horrela jarraitzea. Azkenean, e, urte bat e, nera manori konpetitu gabe, eta hori asko nabaritzen da, eta gogopia ditut ba, berriro konpetitzeko, eta nire e, ba, bertxio berena erakusteko, eta azkean hori, ba, elburu nagusia da Espainiko txapelketa batean berriro ba, nire bertxio oberen erakustea, zelik azkenan ba, azkeneko iruden moralieran ezin izan dut nire bertxio beren erakutsi, eta nik uste hori dela helburu nagusiena e, disfrutatzea eta marka pertsonala egitea eta bai Espainiko txapelketan ba hor lehenengo postuetan egotea. Bueno, ez dakit, eh, bueno, entrenatzailea hor bertan izango duzu, baina eta ze, akulluarekin norbait behar duzu atzean, edo entrenatzaileen <laughs> aginduekin aski, aski duzu, beraren agindupean, edo behar duzu beti norbait akulluarekin norbait marka, marka hobetzeko, jotzeko, lana, lana nola antolatzen zara, nola moldatzen zara, alde horretatik ere? Ba, eh, zabez, ba, hori, entrenatzaileak esaten dugu guztia, egin behar da, <laughs> eta listo, eta alde horretatik, ba, bai, entrenatzaileak egiten, egiten dugu kaso, eta listo, eta gero azkenan, ba, hori, ba, entrenamenduko taldean e, lagun pila bat ditugu, denon artean laguntza gara pila bat, egunero, e, egun batean gestion batzera gogo gabe, nekatu azkenan, diruzu lagunak laguntzen, egunero, eta hori pasada da, azkenan Hori ba, irunen entrenatzen duen iran ta, eta listo. Zani bakarik enderatzen duen irunen, eta bai. donostin horan hori azko nabaritzen da. Baina, bueno, hori ba, nire entrenatzaia eta gero baita ere, bai, nire anaia nabaritzen da, beti egunero entrenamendu bat eta gero, beti deitzen dio, eta lau egin dut, <laughs> beste egin dut, hori egunero. Familiaren laguntza ere beharrezkoa da. <laughs> Bai, bai, bai. Aizu, bai, eta, bai, eta azkeneko galdera bidean, e, Orezko mailan dagoela aipatu dugu Sprint Leon, Bidaso Atletiko bai. taldea ere bai, ez dakit elkarren aurka arituko zareten denboraldi honetan? Ba, ez dakit, bigarren neurketa dugu nidakaz Valladoliden, eta ez, ez dugu beraien aurka kompetitzen, berakagu e, eh, atletiko San aurka. Ta gero igual, irugarren neurketan, ekainan dela, ba, gian, bai, dakit, hori ez dakit, horrendik. Eta, jokatzekotan, ez lizuke pena pixka temango adibidez, bidazo atletiko taldeko, ba, lasterkarien aurretik geratzea? Bai, <laughs> pixka, bai, pixka, bai. Agian, bai, bueno, duela bi urte baita ere, igo ginenean, horrezko maiera, ja, beraien aurka lehatu ginean. Ordean bueno. <laughs> Bueno, orduan esperientzia horretan ere baduzu, ondo, ondo. Bai. <laughs> bueno, miren, ba, ba mi esker, gurean izateagatik, plazera izan da, ba, zu gurean ba, izatea. Eske, berarintzat ere etxe aski e, berezia da. E, etxe berezia da. Bai, bai, bai. Zer, etxean zaude, orduan, ba, bai. eh, joko biardugu. E, ez dakit agur bereziren bat eh, bai. egin nahi dezun, <laughs> Norbaitentzat. Bai, agian, bai, agian, bai, agian koldorentzat agur berezi bat egin barko dut. Claro, claro, noski eh. <laughs> bai eh. no Ba, agur berezi horrekin uzten uzten dugu elkarrizketa miren, mila esker gurean izateagatik eta eta bai. animo aurtengo denboraldian. Bai, eskerrik asko zuei.